Kugus Kugus, kugus, kugus Kugus, kugus, kugus Micuk, micuk, kugus guči men Vode me u den Pani sam za tren Nutra imam prenda U džepu imam gren U džipu par kretena Pucamo po cesti Sve moje kmice Aten Lek sam kao Lex Luger Kažu mi da sam vers bi ubit troje ljudi, mogo bi ubit par pljugi Al džepovi kmico uvijek puni, doca kalkulator Znaš da brojim paru, brojim paru svaki dan Broja ću i za jaru, kuram pare nutra Na svakom bankomatu, kuram zlati chain Imam ožike po vratu, uzmem si taj cheese Pa napravim cheesecake Ako hoćeš bit real kmico onda moraš bit real fake Real kmica moraš bit real fake ako ga toko hoćeš onda odi u Bincek Flow prljav ko Pakistan U duši čist kao shangri la Država u krizi ZG je Amsterdam Letim poput Isusa Prizemljem poput hibiskusa Flex sam i ljubav ti dam stondiran sam siguran Da svemir je samo hologram Da ne živi se jolo znam Opet sam za rologram Han Solo pam pam piu piu sam za rolo Igrajte djeco, džikin okolo klošarim se okolo Gradio sam svoje komeđa, jako me vrijeđa To što MC-evi su deja vu, mi smo teža vu Tank škola i snijemo samo bengere Tank škola Znaš ko je naš broj? Znaš? To je Kmicu 36 Ja sam jebeni stroj, mozak ti posišem Nove linije pišem, nove cigle šaljem Šare šarene, a ne volim plave Kad ih vidim nikad ne bježim, svaki pas na mene reži a me zato mačke vole, svaki se naježi Odem cuga tu krešić, pa sjednem za volan Radim lešiće, policajce, kmicu svaki dan Dok vučem te linije, ko kad igramo kurve Spaljene kmice pokopajte nas u urne Ne znaš za 36, to je hereza Svjetlosna bića, stariji smo Sana Marola Briga me za sistem Ako nije solar Sa trećim okom Si zapalim žar Jer ja sam superstar Al prije bi rekao prastar Prorok, indijanac, druid, faraon i rasta Egzotičan ko Madagaskar Vi ste kliše i ko li je flaster Imamo Ozirisov pod alabastera